pa ovi koji kasne, oni će nam se pridružiti i sesti na mesta radi dalje, pa verovatno teško pobiti se do Pre svega bih u ime Alpskog savjeza Srbije poželeo svima do, dobrodošlicu, trenerima, sportskim radnicima, sudijama, svima onima koji su danas ovde i koji rade za atletiku i rade u Atletski savez Srbije već treću godinu na redu zajedno sa trenerskom organizacijom Srbije organizuje ovaj jedan gdje pokušavamo da u jednoj konstruktivnoj raspravi dođemo do najboljih rješenja, do najboljih pravilnika, kriterijuma, a danas ćemo ovdje polemisati i o novom nacrtu statuta Atletskog savjeza Srbije. Znate svi da je došlo do usvajanja novog zakona o sportu i da svi imamo obavezu da se prilagodimo tom novom zakonu o sportu, a mi smo u Vatisnom savjezu Srbije želeli i da postojeći statut prilagodimo malo i postojećim stanjem u državi, jer mislim da smo jedna od federacija u regionu koja je, koja je to posljednje radila. Pre svega bih da Kažem, ako neko nije čuo, a radi se o dobijenju jednog velikog vatrskog takmičenja, najveći koje je Srbija od 62. imala priliku da organizuje, a to je Evropski šampionat u Krosu 2013. Beograd i Srbija će biti domaćini tog velikog takmičenja. To je velika stvar za Atlantsku federaciju Srbije, velika obaveza i velika čast koju nam ukazala Evropska atletika prošlog petka u Helsinki kada je Evropski transfer donio tu Nadam se da, da će svi oni koji se bave srednjim i drugim drugama imati to takmičenje za cilj i da 2013. osvojimo rekordan broj medalja od dobre organizacije. Sada bi se osvrnuo malo na e, predlog nacrta statuta i ono što je bilo u prethodnih mjesec dana na javnoj raspravi. Dobili smo, dobili smo dosta sugestija, od primjedbi i dosta toga je komisija koja je formirana i usvojila. Imat ćete danas priliku od gospodina Dragana Nikolića i od eh, Ratomira Maksimovića da dobijete i obrazloženje šta i kako, ali bi pre svega ja želim da vam, da vam u krasnim crtama eh, objasnim zašto smo se odlučili i odakle inicijativa za nekoliko pa četiri, pet stvari onako od, od, eh, od krucijalnog značaja za razvoj za razvoj atletike u narednom nekom vremenskom periodu. Ono što je poslije usvajanja zakona o sportu i e, svega onoga što podzakonski akti i normativni akti nam govore, uvodi se onako jedna restriktivna politika u rukovodđenje sportskim organizacijama. Mi već godinu, dve dana unazad imamo dosta, dosta problematike oko, oko pravdanja e, budžetskih sredstava koje se koriste za sport, sva sredstva podliježu javnim nabavkama, revizijama i vrlo je teško funkcionisati. Prosto da mi neko prethodne četiri godine rekao da ćemo u pojedinim trenucima imati novac na računu, a da nećemo moći da platimo određene pripreme ili farmakologiju ili opremu dok ne prođe 15-20 dana dok ne odradimo neku javnu nabavku, sad bi mu rekao da nije malo. Međutim, to nam se događa u ovoj je prva i osnovna stvar zašto izmjena strukture skupštine. Zašto? Prvo, od naredne godine bi bili u obavezi da organizujemo dve skupštine godišnje. Vrlo je jednostavno. U prvom delu godine, u prvom kvartalu, usvajali bi financijski izveštaj od prethodne godine, plan i program koji je završen u prethodnoj godini a u skupštini koja bi bilo organizovana u ovo vreme i početkom decembra usvajali bi program rada za narednu godinu. Da bi to mogli i da bi bili funkcionalni, predložena je izmjena strukture skupštine. Na koji način? U ovom statutu je dat, dat e, vrlo vidljiv opis šta to regionalni savez treba da radi. Postavljena je piramida, gdje je na vrhu piramide Atlijski savjet Srbije, kojeg Ministarstvo omladine sporta prepoznaje kao organizaciju koja razvija atletiku na prostoru Srbije. Ispod Atlijskog saveza Srbije je, su u stvari četiri regionalna saveza koja trenutno mi imamo, to je Atlijski savez Vojvodine, Beograda, Centralne Srbije i Kosovo i Metohije. Ko čini te Atlijski saveza? Čini i klubovi klubski delegativi na regionalnim skupštinama koje bi bile zakazane pre Skupštine Nakonskog savjeza Srbije odlučili ko bi predstavljao na Skupštini Nakonskog savjeza Srbije po principu, po principu koliko je registrovanih klubova, u stvari koliko je registrovanih takmičara učestvovalo na takmičenjima tokom te godine. Princip je vrlo jednostavan trenutno biti jako. Centralna Srbija ima možda dupo više atletskih klubova i od Beograda i od, i od Vojvodine. Oni bi imali trenutno, kad bi gledali ovu godinu, samo jednog delegata više nego Vojvodina i Beograd. Znači, oni bi imali deseta, Vojvodina i Beograd po devet i Kosovo jedan ili dva, svoje tačno. Ne znam, ali bi otprilike bila takva proporcija. Htjeli smo da treneri, sudije i veterani imaju po jednog delegata i da tri najbolje kluba direktno imaju po svog predstavnika, nebitno je odakle su iz kog su regiona. Prosto sam mišljenja da najbolji klubovi, najbolje tri kluba po kriteriju uspešnosti klubova u Srbiji koji smo zajedno, zajednički usvojili, to je bilo na raspravi prošle godine u ovo vrijeme, taj kriterijum je dobio sve moguće pohvale i od lokalnih samouprava, ali i od predstavnika svih klubova nisam imao nijednu primjerku na taj kriteriju. I logično bi bilo da kriteriji koji smo mi donijeli, prva tri kluba, imaju direktno delegata na skupštinu. To je otprilike 35 delegata. Takva skupština bi mogla da bude funkcionalna, konstruktivna i da vrlo malo košta u tom smislu. Mogla bi da bude organizovana u bilo kom dijelu Srbije, da Atletski savez Srbije snosi putne troškove i da se vrlo brzo donesu one odluke koje su vrlo bitne za razvoj atletike. Naročito, pošto su jedan regionalni savez je tražio da se u statut unese procent, procentualno finansiranje regionalnih savjeza. Procenat u statut stavljati to nijedan savjez nije do sada uradio, financiranje regionalnih saveza i klubova se rešava programskim aktivnostima i programom koji bi usvajala Skupština. Skupština koja bi posle dostavljanja znači, materijala koje bi regionalni savezi na formularima koje ministarstvo daje, dostavljali u onom roku koji je potreban, a to je ove godine bio polovina septembra, gdje bi se taj njihov projekat, u stvari projekat klubova i tog regionalnog saveza, implementirao u projekat Atletskog saveza Srbije i aplicirali bi zajednički kao Ministarstvo mladim sporta koji su nas do sada finansirali. Kada bi nam oni rekli sa kojim sredstvima možemo da, da e, funkcionišemo, onda bi mi iskorigovali taj prvobitni program i na skupštini koju bi zakazali usvojili taj program i dali upravnom odboru na realizaciju. Na taj način, sistemom rotacije bi svi klubovi mogli po jednom da budu učesnici skupštine, a to opet, kažem, zavisi od regionalnih saveza kako će oni doneti kriteriju koga bi oni slali da ih zastupa na Skupštini Apelskog saveza Srbije. To je bio jedini razlog zašto je došlo do ideje da se izmeni struktura Skupštine. Nijedan drugi razlog, nijedan drugi razlog nije postojao kada se do te ideje došlo. To vam sad kažem, nisam imao priliku, nekima sam imao priliku da kome je pozvao na tu javnu raspravu, ja sam to i u direktnom e, kontaktu i rekao. Međutim, evo sad imam priliku da pred većinom e, predstavnika atlasnog klubova to upravo i kažem. Ono što, ono što je bila isto velika, eh, velika polemika, to je bio predlog eh, izmjene naziva, bukvalno funkcije koja se do sada, do sada zove generalni sekretar, a da se u budućnosti zove direktor. To je, to je stvar koju je Europska atletika već uradila pre 6, 7, 8 godina i većina federacije u Europi je primenila nemamo obavezu, nemamo obavezu, pa sam zato prosto izbrisao taj predlog, jer većina vas je želela da i dalje ostane generalni sekretar, jer se to više sviđa, ja se slažem, nemam ništa protiv toga. Znači, primjedba je ta usvojena u cijelosti i dalje će se naredodavac, u stvari, po novom zakonu, zastupnik Atleskog savjeta Srbije, kojeg će u buduće na predlog predsjednika birati Skupština Atarskog savjeza Srbije, a ne kao do sada Upravni odbor Atarskog savjeza Srbije. Uloga generalnog sekretara će biti još veća u budućem, u budućem sazivu Skupštine. Bila je polemika i oko promjene uzimanja, oduzimanja članstva onom klubu koji u jednoj godini ne nastupi ni na jednom od 30 i nekoliko takmičenja koje organizuje Atletski savez Srbije. Znači, dovoljno je da nastupi jednom sa jednim takmičarem u bilo kojoj disciplini i da mu ostane status člana Ja ne znam šta je onda neki donji minimum ako je to, ako to nije minimum minimuma da bi e, Atesni klub članstvo i mogao da utiče na razvoj Ateskog savjeza Srbije i da bude predstavnik i na Skupštini regionalnog savjeza, a možda ako regionalni savjez ga bude i delegat na Skupštini Ateskog savjeza Srbije. Prosto, e, po meni, mislim da je to nešto što je e, što je realno, ali opet posle ćemo e, polemisati o tome, to je nešto što bih ja želeo da se da se osvrnem i da kažem, to je tri četiri tačke koje su, koje su bile onako e, najviše, sa najviše polemike i sa najviše sugestija. Ja vam kažem koja je bila ideja nas u Latorskom savjetu Srbije, znači nikoga nismo želeli da ukidamo, nikome nismo želeli da namećemo veću problematiku nego što ima. Ima prosto nekih stvari koje ćemo morati svi zajedno da poboljšamo da bi ostali da bi mogli da funkcionišu. Jer zakon o sportu je taj koji je donet, normativni akti, podzakonski akti se polako donose, kada se oni svi budu doneli, imat ćemo obavezu da se prilagodimo tim zakonima. Jesu oni teški, jesu oni rigorozni, ali imamo određeno vreme da svi zajedno uradimo maksimalno da bi ih primenili našem statutu i u našim pravilnicima i da bi mogli da funkcionišemo kao jedna ozbiljna organizacija u sljedećim godinama. Sada bih želeo reći da dam gospodinu Draganu Nikoliću koji će obrazložiti koje su to primjetbe koje su bile najčešće i šta je od toga usvojeno, šta nije. Hvala vam. Zavis se Prema što vas uvedemo u priču o rezimiru rasprave, javne rasprave podom statuta, ja bih želeo da prođemo kroz papir koji imate na, na ekranu, a koji je vrlo bitan za početak opšte priče o statutu i zašto je priča o statutu opšte i kada. Slabo te vidim. Slabo a znao se vidi, a, okej. Ja sam da stati pa ću počitati ono što tu putka bude prišla, evo. Samo se vidi. Evo beži što vidi. Ja ovdje prepoznajem neke koji su bili na savjetovanju koje je organizovao Ministarstvo omladine i sporta, ali prepostavljam da većina vas nije bila. Ovaj dokument se inače nalazi na sajtu Vasko Savjeza Srbije, pa ako ga trenutno nemate, e, možete ga preuzeti. Znači, e, cela priča oko statuta, preregistracije i registracije se svodi praktično na ovo tehničko pitanje. Tehničko pitanje u smislu koja su vam dokumenta potrebna da biste mogli u skladu sa zakonom da izvršite preregistraciju e, sportskih organizacija u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, odnosno njihove e, jedinice po gradovima Srbije. Fotokopija rešenja upisu u registar Ministarstva omlade sporta to svi To nije sporno i to nije uopšte problem da se ovdje Drugi dokument, fotokopija statuta važećeg na dan usvajanja zakona o sportu 12.4.2011. godine. Skrećam pažnju kod ovog dokumenta šta je ključno da prilikom predaje ovog dokumenta, taj dokument mora biti overen. Kad kažem overen, vi imate overene kopije statuta vaša. Znači, govorim opet o kopijama statuta. A nemojte da vam se dešava ovo što sam imao prilike ovih dana da, da gledam statute, koji su 90. godina, 96. 7. po zakonu o sportu registrovani ministarstvom omladine sporta, ali kasnije kada je rađena izmjena i dopune tog statuta, taj statut nije dostavljan ministarstvu na taj statut koji nije overeno ministarstvo omladine i statuta nećete moći da priložite, jer on je praktično nevažeć, jer ga ministarstvo omladine i sporta nije usvojilo, odnosno nije overio pečetom da je prihvaćen kao takav. To prepostavljam da, da znate, a to sam primetio da naročito kod Atletskog e, savjeza Vojvodine, gdje je u cirkulaciji statut sa pečatom overen u ministarstvu iz 1997. a da sam kasnije video jedan drugi statut koji nije overen pečatom ministarstva omladine i sporta taj praktično statut nije važeći. Znači, oko toga, ko nema taj primjerak statuta koji je koji je, koji je overen pečat ministarstva i sporta, može dobiti kopiju ministarstva. Ako se sjećam da je predstavnik ministarstva rekao da će se oni potruditi da vrlo efikasno i brzo to uradi. Da tu, tu kopiju overenu koja inače postoji u ministarstvu dan se da. Znači to vodite računa, to je vrlo bitno. Jer, u krajnjoj liniji i kad budete radili skupštinu na kojoj će usvajati novi statut, morate raditi po statutu, a ne po statutu koji nije ovdje. On je praktično je važeći. Znači, to su neke nijanse. Ovako izgleda prosto, ali ima neke nijanse. Zašto vam to govorim? Govorim iz razloga jer sam u prethodnom periodu radio preregistraciju nevladinog sektora i u apr se drže čisto formalno. Da li dokumenti zadovoljava određene formalne uslove? Ako zadovolja, dobijete rješenje u roku 2 Ako ne zadovolja, dobit ćete pismeni opravak da taj, tu, e, taj otklonite, a da onda kasnije nastavite postupak preregistracije. Jedan od tih je bio upravo taj dokument. Zapisnik sa sjednice skupštine na kojoj je statut isto bitan iz razloga zato što ćete u tom statutu konstatovati koliko matična organizacija, znači sportska organizacija ima registrovanih članova, koliko je prisutno, odnosno koliko je bilo dovoljno za koliko da se taj e, statut uspije. Pre toga, da biste utvrdili koliko e, vaša organizacija ima članova, neophodno je da ustanovite knjigu članova e, vaše organizacije. Upravni odbor Raznog savjeza Srbije je, je samo sekund, Pokušajte primjedbe na, atijski, na statut savjeza Srbije izneti. To ide pa to nam izneste, ovdje su treneri. Koji je interes je e, statut Atletskog saveza Srbije, barem ja to mislim. Ovo će klubovi rješavati na svoj način, a ovdje nisu sekretari. Ja se izvinjavam. Niti predsjednici klubova. Još pet minuta... Nema problema, možete vi... zašto je ovdje pričao sa klubom bitno? Zašto ovdje se radi? Ali okej, nema problema, ja ću... Ja, sam zato rekao samo da prođem. Ok. Jer ima dosta vas koji ste i odporna lica u ugovoru. Tako da mislim da nije zgodno čuti, ali... Ima ovdje sekretara, gospodine Mandarić, znači samo budite strpljivi. Ne, ne, ne, ne, treba sve. Jel okej? Mogu da ne. Idem. Znači, e, Upravni uh, odbor Savjeza Srbije na svojoj sedici 16.9. usvojio pravilnik o vođenju knjige članova Askog Savjeza Srbije. Taj pravilnik inače ima na sajtu FIPUS koji je imenovano lice Ana Todorić u Valtarskom savjezu Srbije koja je zadužena da vam pomogne u realizaciji tog zadatka. Imate komplet sve obrazce te obrazce možete koristiti za vašu evidenciju. Pri čemu rubrike koje postoje u, delu članstva možete proširiti sa onim podacima koji vam su neophodni za rad. Primjer radi, ako imate maloletnog atletičara, adresa roditelja, telefon ili bilo drugo ali onaj siže je bitan koji postoji u tom pravilu. Znači, možete ga preuzeti, koristiti. To je knjiga članova. Na taj način se utvrditi da li i koliko imate članova, odnosno da li imate koru za održavanje sednice, odnosno da li imate koru za osvajanje novog statuta. Novi statut u tri primjerka, odluku izboru, zakonskog zastupnika, jer po zakonu o sportu Skupština bira zakonskog zastupnika i to lice će biti imenovano, odnosno upisano u, pa, uh, u registar Agencije za privredne registre i fotokopiju lične karte lica koje je, koje je uh, imenovano za zakonskog zastupnika. To su šest dokumenta koja su vam neophodna da biste izvršili registraciju. U napomenu, Registrirane pa prijave imate na sajtu Agencije priroda registre, skinete, to uopšte nije problem. I ono što je bitno, da se prevođenje vrši bez naknade. Znači, ne plaćate apsolutno ništa od početka do kraja dok dobijete rešenje. Znači, čak i ako dobijete povratno da neki dokument nije ispravan ili vam fali neki dokument, vi nakon da dostavite to, opet se ništa ne plaća. Znači, to je pojenta da se ništa ne plaća. Zašto to kažem? Kažem iz razloga da onog trenutka kad se bude upisano bilo koja promjena se plaća. Bilo koja. A bit će promjena, ako ništa drugo, promjena zakonskog zastupnika, promjena člana statuta, promjena ova, promjena ona, to se sve plaća. Prijava na zadnji dan, 24. Da se razumemo. 13.4. ko nije predao, briše se iz, odnosno, briše se, on se neće biti upisan i neće biti registralnom kao sportska organizacija. Znači, to je zajedna za preregistraciju. Znači, da se podnese. I popunja registra prijava se odnosi lično u policijskoj jedinici ili možda poštom, ali preporučujemo da bi imali dokaz da se tu radi. Sad, ako, oni, ako je sve ovo ok, imate na sajtu, u savježu je imenovana Ana Todorić lice koje je zaduženo za arhivu e, vođenja, pa bi ja volio da to, što kaže, kontaktirate s njom i sve živo saznate, pošaljete podatke savjezu, imate i vi i tako Ako smo ovo završili i ako nije sporno, mogu preći na drugi deo priče. A pa prelazim na drugi deo priče iz razloga, upravo iz tog razloga sam rekao da se sada ništa ne plaća, što znači da prilikom usvajanja novog statuta imate priliku da sve ono što, što vam je smetlo u radu ili što smatrate da nije potrebno i tako dalje, sada možete izmeniti. Sada se to menja. Iako kasnije ćete bilo kakav propust koji uoči u nakonnoj primjeni, morate da platite. Samo jedno pitanje. Izvolite. Pomenuo se statut koji je overen i koji nije overen. Tako je. To konkretno znači sada da ovom prilikom, prilikom pravljenja sad novog statuta, te promjene koje su napravljene, pa nisu overe, mogu sad da se urade. Tako je. Zato i kažem da je to, zato sam htio da prođem što pre ovim, ali da vas upozorim na ta dva bitne stvari. Znači, znači sada idete ne samo usklađenje sa zakonom, nego sve ono što se htjeli da promijeni. Sve. I to je besplatno. Čak i ime. Ne, ne, ali ozbiljno čak i ime. Možete i to uraditi i to se ne plaća. Kad se dobije rješenje, sve se plaća. Svaka izmjena. A recite mi sad ja sam znam, taj statut mora negdje da se overi pre nego što se predava Ne, vi, vi već imate overenje. Mi ćemo menjati sigurno. Ranije. Novi su Novi. Ne, e, samo polako. Znači, vi imate stari koji vam je overen i peštović sa samim sportom. Odlično. Sad predete taj jedan i novi, i novi, u tri primjerke gdje ćete na jednom primjerku dobiti markicu e, koja će označavati sa barkodom da je taj status primjer i da je u funkciji taj jedan ćemo vratiti, nego ta tri jedan vraćaju. To da znam. To znači da će neko morati da preuzme kad se završi ceo proces. Dobit će, dobit će rješenje i stavstvo. Možete nam reći samo o oblicima registra? Gdje si se je O oblicima registra. Kako niste oblicima? Ja sam čuti na više načina registra. Samo se.

kako mislite više način? Da li je sportsko društvo, sportsko druženje, da li je privredno? Od privredno ima tri vrste. Čekaj, neko je Ja sam ja sam malo specifičan, pa me zato mislim ne ja, da smo organizacije vozačima, mi se bavimo organizacijom takmičenja, pa i treba sam da vidim koji je najbolji način da se... A vi ste, vi nemate takmičenje koji zastupaju na prezidenti? Mi samo nemamo organizovanje, nemamo takmičenje posebno ima e, rubrika gdje ćete se upisati. Ako nema takvih nas znači pa Da li registracija još neko? Ja mislim da je na, četiri strane, vrlo jednostavno ćete pogoditi znači broj pi onog trenutka kad Onog trenutka kad u... Dobro, onog trenutka kad nemate ništa drugo, nego uvijek ćete biti prepišete u ovaj obrazac plus e, matični broj PIB, broj računa iz jednostavno je obrazac jer e, APN je dosta to uprostio da bi vas više evidentirao, a ne zbog ako smo završili ovaj dio priče, koji ko ima nešto može pauzi slobodno, to nije sporno. Ja bih prešao na ovaj drugi dio e, priče. zakon o sportu, vidio upravo ono što malo danas i pita, da primetio, e, da iskoristi priliku da već kad se radi ovaj, izmjeni dopuna statuta, da uradi i one još neke izmjeni dopune koje su bile višak, koje nisu bile dorečene, nisu bile jasne, određivali e, su statut i tako dalje, znači u jezičko-tehničkom smislu i u jednom delu, u onome o kome ćemo na kraju da se najviše pričati večeras, a to je o ugovornosti strukturi i strukturi skupštine. Analizom e, pristiglih pismenih e, primeti, a stigla su nam pismene primete od e, Atsko Saveza Vojvodine, Atsko Saveza Beograda, Atsko kluba Karanovac, Atsko kluba Cerski Onajaci, Atsko klub Kruševac, Atsko klubu Car Konstantin, Upravnog odbora Trenerske zajednice Atsko Saveza Srbije, Ognji i Atorskog savjeza Centra Srbije. To je u pismenom obliku, a imali smo još preko desetak, 20 kontakta, biskolova i tako dalje sa sportskim stručnicima i stručnicima u sportu s kojima smo razgovarali o nacrtu. Nacrt je prosliđen svim, kaže, klubovima, svim članom Nacionalnog savjeza Srbije, da se upoznaju sa tim nacrtom i da stave određene primjedbe, sugestije, predloge koje bi se ugradili u ovaj Sumirajući raspravu, vidjeli smo da postoje u principu tri vrste e, sugestije, primjeri i predloga. Jednu, vrstu, jednu trećinu sugestija smo već rada grupa prihvatila, jer pojačaju tekst, e, daju neke jasnoći i tako dalje. Jedna trećina ne može da se primjeni jednostavno zato što je u suprotnosti ne samo sa našim sadašnjim statutom, nego se reguliše neka pitanja drugih podzakonskih aktima i drugim normativnim aktima. I postoji jedna trećina od člana 30 do člana 31 do 34 gdje se tiče, gdje se tiče e, strukture Skupštine Saveza Srbije. Ja ću to ilustrativno na, na, na par primjera samo da vam pokažem. Pošto je e, primete Arsko Saveza Beograda, e, Udruženja trenerske zajednice Arsko Srbije i Radskog e, za centralne Srbije skoro tu. Vrlo mala je razlika između primjedbi i tih, pa ću na njihovom primjeru pokazati kako smo e, kako će se predložiti, pre svega upravnom odboru, ovaj, da prihvati, odnosno da ne prihvati, odnosno da odluči e, šta će se s tim primjedbama uraditi. Pa je recimo odmah prihvaćeno član, izmjena član 10, gdje se pojašnjava ko su članovi Radskog savjeza Srbije, da su to Semaski klubovi regionalni savjezi iz udruženja, pa je prikačen član 20, promjena člana 29 gdje dolazi do promjene, od, odnosno traži se povrčaj na stari naziv generalnog sekretara, ali direktor Hrvatskog savjeza Srbije, pa je prikačen predlog sugestija još drugih saveza, uključujući i klub atlantskih klubova u članu 56, da se briše ovlašćenje predsjednika da može da stordira ovaj, određenu odluku koja je zakonica do okončanja odluke. Znači, to, to je sve usvojeno. Posle razmatranja, da li to ima svrhe, ne, da li je bolje, nije, tako dalje, to je sve prihvaćeno. Znači, i u predlogu novog e, koji će se dati upravnom odboru, a upravni odbor dati na e, skupštinu na odlučivanje, to će već biti uneto. Znači, tekst tog predloga. Znači, sada se još govorimo o nacionalnom. Znači, dokument koji je podložan svim promjenama. Znači, to je sve usvojeno. Druga grupa pitanja koja nije mogla da se ovaj, usvoji iz, prostog razloga je zato što je pogrešno tumačenje. Između ostalog, to je član 13. E, ja ne znam ko je kako shvatio i dosta, mislim, ako moram priznati pre svega da smo sve primjerbe pročitali i sve primjerbe uvažavamo, bez obzira da se s njima slažemo To je osnovna stvar. Znači idemo k tome da nacrt pojačamo i poboljšamo što, što je. Ali mogu da shvati, e, e, e, ali dozite prema predlogu da hoće da se ugase klubove Atesa. Kad u članu 13 jasno stoji da je obaveza kluba da nastupi samo jednom, pazite, samo jednom u nacionalnom takmičenju, da li je prvenstvo da li je to pojedinačno, da li je to ekipno da bi on ispunio svoju obavezu. Nije mi jasno kako tu neko gasi klubove. Ako u ovoj godini, ako se ne varam, 32 takmičenja nacionalnog karaktera prvenstveno i kupi održano, da neki atletski klub ne može da učestvuje na jednom takmičenju u takmičarskoj godini. Nije mi jasno čemu je smisla takvog kluba. Znači, dovoljno da nastupi na pojedinačnom juniorskom prvenstvu i ispunio svoju obavezu. Na maratonu, polomaratonu, u u krosu, znači, pa je sve okej. Okay. znači, prvenstveno, u hodenu ispuni obavezu. Ne vidim šta je tu i zašto je toliko, ovaj, u jednoj analizi, na taj član 30. Znači, tu da budemo jasni. Član, znači, Afsko saveza, klub, dovoljno je da učestvuje na bilo kom, dovoljno jednom nacionalnom takmičenju, da li je prvenstvo i klub, pa ispunio svoju obavezu. Izvolite. Samo mogu da završim Pa evo, po ovome Po ovome upravo primjedba, ako imate, evo ja imam taj ispred sebe. Član 13. Zadnji stav. Atletski klub u periodu od jedne godine, ako atletski klub u periodu od jedne godine nastupi na atletskim takmičenjima nacionalnom prvenstvu u bilo kojoj konkurenciji gubi pravo na članstvo. Znači, Znači, ako, ne na, ako ne nastupi u bilo kojoj, ne u jednoj ako ne, nastupi. Ne, dobro, to vam kažem. Nije, nije tu dobro da... Nemojte da pričamo. Evo, evo, evo, pogledajte, to je na strani. Samo znači, samo sekund. Kraj, kraj člana... Samo sekund, može. Samo sekund. Kaže ovako, atlaski klub koji u periodu od jedne godine ne nastupi ni na jednom nacionalnom akcijskom takmičenju, prvenstvu ili u, da. u bilo kojoj konkurenciji, bilo u bilo kojoj, znači ako jednom ne nastupi bilo. Ne u jednoj ako ne nastupi, nego u bilo kojoj. Ni na jedno. Pa nije dodatno. Pa ne piše to ni na jednom. Pa piše u predlogu. Pre to. Pa ne piše, evo ga predlog, evo ga. E, evo vam. <laughs> Možda imamo pogrešno. Gospodine, to je Pa niste rekli da je usvojeno ako kažete da, da ga nije prihvaćeno. Ne, ne, ja nisam to rekao, ja sam rekao, to je, imate nacrt, ja pričam o predlogu. Pravite razliku. Nacrt je što ih svi imate pri ruci. Predlog je ono što će upravni odbor razmatrati. On će biti, znači, u Tako je, na prvoj upravo upravnog Znači, Tako je. Tako je. Nije dobro tako je. Treba da se promeni, ja se izvijam, ništa mi nismo stroži ili bilo kako, mi smo upravo to stavili. Ukoliko atletski klub ukoliko u periodu od jedne godine ne nastupi na atletski gubi pravo na članstvo. Znači i ovo to je isto to. Bilo, bilo Ili makar na jednom Možemo se čujemo. Pa mislim da član 13 sa tim glasom izmenom je isto. E, možemo se čujemo. Znači, atletski klub koji u periodu od jedne godine ne nastupi ni na jednom, znači ne nastupi ni na jednom. Nigde se nije pojavio. Makar na jednom. Bakla znači, je. da je? Znači, dovoljno da nastavimo na jednom Da, vi kažete gubi pravo ako ne nastupi na bilo kom takmičenju van je. makar ne I sve je završeno. Mislim, naš predlog je isto to. Ne. Idemo Znači, Ja bih samo Jer se organizuje jedno A ovdje se ne, ne o tome, organizacija. Ne može organizacija da bude po drugom sistemu Ja sam kao klub. Ne, ne, ne, ne, E, da. za da mi organizujemo takmičenje vjerovaničko prvenstvo Srbije u maratonu polumaratonu. I sad sam bio sad član 13, ako možete se proširiti samo kao bilo takmičena i jedno takmičenje ili jedno takmičenje. Savjetno Gdje ćemo to postići? Hvala. će pevati. Ja bih evo samo... Htio bih samo da vas zamolim da objasnite šta znači udruženje građana. Mi se delimo, delimo se na dve. Znači, klubovi koji se bave takmičarskim aktivnostima. E, takmičarskim aktivnostima. Ostalo i... E, znači, ostala udruženja idu na, na drugu, drugu registraciju. I oni imaju u APR, one tri stavke koje bi... Mona Iga. Pa, da li? Pa daj, izađite pa vidite, jasno. Aj sad. Samo da objasnite osnivanje ko može doći na atletski klub. I šta znači osnivanje klub, a šta znači udruženje građana, može biti udruženje kluba. To ne može isto i

bave Takmičarskim aktivnostima. Tako je. A ne udruženja građana koji mogu biti raznih djelatnosti. Naravno, što ne možemo. Da pomognemo Ako je on organizovan po starom zakonu o sportu, znači oni mogu da organizuje, svi smo mi klubovi i sve šta svašta smo radili. Sad ne može. Znači sad možu klubovi koji se isključivo bave takmičarskim aktivnostima koji imaju registrovane članove za takmičenje. Tako je. Znači, ali taj klub ima i prednost, može da organizuje i takmičenje. Između između Ali klub koji je, u stvari, udruženje koje je organizovano, kao udruženje građana, koje nema takmičarsku djelatnost, ono ne pripada koji ima onaj fitness centri koji su bili klubovi. koji ima mnogi klubovi koji ne mogu da pređu takvi. I to je baš upravo zakon ovaj doneo. Taj član je doneo da račistite stvari. I to se rekli na zakonu zakon udruženja građana. Upravo to. gdje ima šifru delatnosti organizacija da, Nije, nije šifru delatnosti, idemo da. u APR-u na zadnji deo. Tako je. Ja se 99, ne, ne. 12, Dobro, dobro. Samo se. Gledali smo kod ovoga 13 Da, da. Ne, gospodin Ne, kako se organizacije koje Ok. Dakle, ovdje smo, eh, ako nije... Znači, ovo ćemo, vam ako nije jasno pojasniti, ali je da klub, da klub kao Znači da klub u takmičarskoj godini jednoj treba da nastupi na jedno bilo koji kategoriji, da? Ne može. Tako da, to je za pionira je ispunio svoje oblasti. Idemo dalje. i ovo, Tu je primjeru, ali je stavio primjedbu zbog tehničke greške. Zašto? U, u tom članu ne radi se o formiranosti, nego o prijemu. Znači, cijela ona e, priča išla te tome da regionalni savjezi se formiraju tako dalje. Ne, oni nego primaju. I onda cijela ona priča otpada. Tu je taj ključna reč. Znači nije sporno, nije sporno uh, koje je pravo da dalje ovdje se radi o prijemu To je onda vrlo jasno i to je u onoj analizi stavljeno rečenica. Ukoliko se radi o prijemu, to je već druga priča. Sam 43, 43, to je e, pitanje, pitanje, pitanje, upravnih odbora. Tu je bila primjedba da se plaše, da se plaše o preko brojnosti e, predsjednika, odnosno upravnog odbora zbog formiranja njegovih savjeza. Ne. Bila potrebe za strahov jer prema nekim pretpostavkama analizama, eventualno bi mogla se ostaje još jedan regionalni savjez koji je bio primjer Vlade Savez Srbije, to je ovaj regionalni savez Srbije. Kad se formirao, ako se bude formirao, kad bude ispunjavao one uslove i bude primjer, znači eventualno još jedan član predsjedništva bi bio u upravnom odboru, odnosno još jedan predsjednik predsjednik Regionalnog savjeza bi bio znači još jedan, još samo jedan u predsjedništvu u upravnom odboru, odnosno u upravnom odboru. To je pitanje koja, koja nije, nije, nije prihvaćena. Šta je sport? Šta je, šta ja mislim da će se sada najviše, o čemu ćemo najviše govoriti i o čemu je Granković ovaj, e, e, uvodom rekao. To su članovi 31, 32, 33, 34. To je ključno. Ja se izvinjam, ja samo imam primetbu. Ako već analizirate te članove, e, da, da idete konkretno. 40, 43 član ima i predlog trenerske organizacije, znači niste ga... Kap, kap. Znači, ra, e, pričali ste sad o članu 43. Na član 43 i prigovor je, odnosno predlog je dala i trenerska organizacija, tako da niste obrazložili. Ja vam govorim o tome što je rada grupa prihvatila, šta nije, šta će predložiti upravom odboru, a šta će upravo odlučiti, u prvi odbor odlučiti, a zašto ne? Pa znate šta? A šta će skupština, a šta će skupština tek prihvatiti, to još... Pa mi ćemo, mi ovdje treba da, da obrazlažemo svoje predloge ne, i da... Ne, mi će dostavljati tako da nismo Mislim da treba da, ako treba da znate stav trenerski, onda naravno da po, pomenite da znate, da ne dakle, treba da vam obrazlažemo da... Ne, ne, ne, znamo, sad ti kažem šta, šta je prihvaćeno, šta nije i šta je sporno. I o čemu će se, vjerovatno, kažem, danas najviše pričati, a to je ta članovi 31 do 34, koji, e, koji regulišu kulturu Ja ću probati samo da vam objasnim u čemu razlika, jer Marković je to u svom uvodom i rekao nešto, ali ću ja još to dati i podacima koje e, Znači, ako bi se danas držala skupština, skupština bi brojila 94 člana, od čega partijski 87 koji su u 2010. i 2011. ispunili onu svoju obavezu jednog. Znači ono da su jednom nastupili na bilo kom takmičenju u bilo kojoj konkurenciji. Regionalni savjez je četiri i strukovno udruženje tri. Znači 94 člana skupštine je na današnji dan. Upravo apropo priče o racionalizaciji finansijskih e, izražavanju regionalnih savjeza i klubova i tako dalje, Cijela ova koncepcija ide na u drugom smjeru da se smanji broj i da se napravi operativni Hrvatski savez sa U novom predlogu, ako bi se ovakav usvojio, regionalni savez je imali predavati 29 klubova preko regionalnih savjeza. Tri bilike, ono što smo rekli, što e, smo govorili, 13 kluba, kad da zakon a i sva podzakonska akta govore o takmičarskom sportu i samim tim mi smo inače okrenuti prema olimpijskom komitetu, a ne prema Sportskom savjezu Srbije. Znači mi govorimo o takmičarskom smislu. I ta tri najbolja kluba se određuju prema pravilnim uspešnosti klubova koji je usvojio upravni odbor Saveza Srbije i koji je prošle godine, prošle primjenjen i koji će naravno i ove godine po tom pravilniku su davane i novčane i tri структурно e, tri udruženja, tako da bi praktično Skupština Savjeza Srbija brojala 35 članova. 35 članova i ono što je e, e, poenta, da bi Skupština mogla da se održi u bilo kom gradu Srbije, da je Pirotibivno, Senta, Kragovac, uopšte nije bilo, moglo bi više puta pomoći da se održi, mogli se održi tematske konferencije, a sve su finansirići od strane Savjeza Srbije. Da. Kad govorimo o strukturi 29, inače zakon kaže o posebnom i neposrednom odlučivanju, tako da postoji ta zakonska varijanta, znači nije nezakonita, nego su samo varijante, znači se slučni upravni odbor, odnosno znači skupina privata. Ove su, što, bi se reklo, uh, uz se sa zakonom, odnosno nisu u suprotnosti sa Kad govorimo o primjedbama, odnosno Atlas Savez Vojvodine je prihvatio ovakav koncept uh, nacrta statuta, ali odmah predloga se na svakih pet klubova jedan delegat. Ja kažem da to nije dobro i nije dobro da se statutarno zakuca koji savez koliko da. Zato što će se tek prema knjizi članova koja se uvodi u regionalne savjeze ja i u Savjez Srbije utvrditi u datom trenutku koliko ima članova koliko. Pa bi. U tom principu, ako bi se prihvatio predlog Bojovine, da na pet fondova ide jedan pa ovaj, jedan, to bi onda izgledalo ovako. A Bojda mi dala pet. Ali ja ti se stavio centrum Srbije koji ima 43 kluba. A on 9. 8-9. Znači, ali imaju isti broj, približno broj registrnih atletičara. Jer prosjek e, članova registrnih takmičara u Lasti Savjezu Vojvodine je 34 po klubu, a u, primjera, u, u, u Vojvodini, e, pardon, a u centru Srbiji samo 22. Da ne kažem da je prosjek članova e, Lovaca Savjeza Beograda 40, koji ima 18 klubova, pa imao samo 3 delegata. Znači, ta proporcija ne odgovara. I zato u statutu stoji s razmjernom brodu registrovanih i klubova i takmičara. Pa bi u ovom slučaju, ako bi ostao ovaj princip 29, 29 e, članova iz regionalnih savjeza, Антни Савис, Център Србия е дава 10 представника, Vojvodini i da po 9, a Kosova jedan I to bi odgovaralo proporcionalno broju članova registrovanih klubova i registrovanih e, I zato se postavlja ta solucija da upravni odbor na osnovu knjige članova utvrdi strukturu, odnosno broj A. Predstavnik je Regionalni saveza, čije regionalni savez i svojim normativnim aktima regulisati kako se vrši izbor i ostalo. Tri kluba se znaju po tabliču uspešnosti i njihov mandat je jedna godina i oni se rotiraju. Igrom slučaju ja sam gledao i prošle ove godine su tri kluba u igri Novi Beograd, Zvezda i Vojvodina. Prošle godine, ove godine, kako vidim na dan 24. oktober, Zvezda, Novi Beograd, takođe Vojvodina. Oni su najuspešniji. Kad pogledate listu uspešnosti, njihov koeficijent i broj bodova je stravičan u odnosu dole na prema, prema 10. do 80. mesta, da je raspon preko 40.000 bodova. Kažete, mogu ja nešto pitati? Sam se, da, završimo oko ovoga. Pa, onda Pa član 10 je tu u pitanju. Isto je vezan, ako već o tome raspravljamo, vratite se na član 10. Svi članovi jednaki. E, član 10, pogledajte član 10, pročitajte koje su pravi obaveze klubova. A zatim, ako već pričate o tome, to je, objašnjavate sastav skupštine. Stavno pa, to je sporno. Pa da, sporno je to, zato što vi... Šta je? Sporno je da svi treba i da budu članovi. E, e, pazite. Kako ne piše član, član 10, pročitajte samo trenutak, pogledajte član 10, stav 1. Stav 2. E, kaže, članovi Atletskog savjeza Srbije su jednaki u pravima i obavezama i odgovornostima u Atletskom savjezu Srbije. Pazite, u obavezim i odgovornostima. biti član 11. Koje su to obaveze? Kaže, neposredno ili preko svojih predstavnika biraju u upravi. Zatim biraju predstavnik u organima oblicima organizovanja u Atletskom savjezu Srbije. I time, znači, kršite sva prava koje ste dali u prethodnim članovima. Prava. Šta, je, to znači? Znači da, ako pogledate, rekli ste sami 90 i nešto klubova postoje. To je znači na svaki tri po vaše, na svaki tri kluba dolazi jedan predstavnik. Koja se onda izbrišite član 10, jednostavno da članovi budu bez prava upravljanja. Pre svega, vi stalno pominjete financijska sredstva. Ja vam tvrdim, ni jednog, neka kaže neko kome ste platili put za konferencije nikome. Ako mi nemamo prava jednom ili dva put godišnje da iznesemo ono što nas boli, onda koja je svrha uopšte biti u udruženju Atletskog savjeza? Koja je svrha, objasnite. Još nešto ću vam objasniti. Sljedeće što ima. Kaže član, član, član ovdje koji dolazi isto. Kaže, kad ste stavili, stavili ste za savjez, sta, kršite zakon o sportu, zakon o udruženjima. Pročitajte ne možete da stavite minimum 10 članova. Gde to piše Pročitajte, nađite zakon o udruženju građane pa ćete da Jer to su dva zakona koji se prepleću. Zakon o udruženju građane i zakon o sportu. Pročitajte, pogledajte šta piše, pa to može. Vi stavljate neke primetbe da može, pretpostavimo, Ustav ispunjava Kragovac i Novi Sad, Beograd, eventualno još neki grad, a sve što južnije, to tužnije, niko ne ispunjava. Šta to znači? Znači, mi svi što smo stavili Dunava pa na dole, mi treba jednostavno da se izbrišemo. Mi treba se izbrišemo, evo izvolite sad ako neko detaljno pogleda ovaj statut koji vi predlažete, i, i vratite se, ajde sad i to je vezano. Član 56, pogledajte stav 8. Šta kaže? Predsjednik upravnog odbora ima, ima, može da odluči, da ukine skupštinu, da, koja je ljudi, pa to ni za vreme Miloša nije bilo. Rekli da je dobri pa reći ćemo, ali to je ovdje i Sad smo rekli da je to višno, da je ta priroda opisana. Najveća stavka je da... Samo da se da završimo u skupštini pa postavljamo. Ko je član skupštine? To je nas najviše interesuje. Znači, nas interesuje da svaki klub ima predstavnika u skupštini. Da li je član od sada da bude 30 članova? Ako je 30, daj da se udružimo da napravimo 30 klub klubova i gotovo. Znači, vam je interesu da imamo 200 klubova, a ne 30. Zar je, zar je nije normalno da imamo 97 delegata na skupštini ili da imamo 29? Vi vidite neke kalkulacije, mi ne možemo odvuđamo ovdje. Imamo neki koji su dobri za tematike, koji nisu dobri. Ja sam nešto bio srednji tematike, ali ne mogu da uđem kako kalkulacije. Jasno recimo, li radimo stav. Znači klub koji je osvojio ne znam medalju na tome prethodnome, znači da ima glas na skupštini. Ne vidi razloga zašto se vi bojite e, ko je član skupštine. Znači najveća pojenta oko toga statuta jeste... Ne, ne, ja, ja ne znam zašto, zašto, zašto se pravi najveća pojenta ko su član skupštine zašto se smanjuje na 30, Da li si razumeo prvo moje izlaganje kada sam na početku se obratio svima vama? Se razume to? niko nije rekao da će to tako da bude. Niko. Znači, zato smo se ovdje okupili da diskutujemo i da nađemo najbolje rješenje. Niko ovdje neće nikoga da brišu na nikovi. Razumeš? Ovdje smo došli, nemamo razlog da se ljubimo i da pričamo o nekom gašenju uništavanju i razdruživanju i ne znam nija čemu. Znači, ovdje samo smo pokušali, ja sam predstavio, a vi sad kažete, ne, hoćemo da imamo svi glas u Skupštini i završili smo priču. E, Idemo dalje, u čemu je problem? Znači, ne vidim uopšte razloga nikakve kalkulacije Čeliković i Nikolić nije pravića, čekaj samo da završim. Znači, dok sam ja generalni sekretar, nikakve kalkulacije neće praviti Čeliković. Nikad, samo moment, nikada neću plaćati 30.000 vas, kao što su nekada plaćali. Da li me razumete? Prema tome, ako se dogovorimo, a ovo je većina Atenske Srbije, ako vi danas kažete da ostane jedan glas, jedan klub, sve smo završili, bit će predloženo u odboru Atenskog zavoda Srbije, da ostane tako, će ostati, nema nikakvih ljudi, nema nikakvih problema. Idemo tako, imat ćete mogućnost da dva puta godišnje iznesete svoje mišljenje na skupštini i da kažete šta vas tišti, šta je problem u vašem gradu, u vašem klubu i da vam Atletski savjez Srbije pomogne i regionalni savjez. Prvo regionalni savjez, pa onda Atletski savjez. To smo u ovom statutu i htjeli da predstavište, da se sad vidi tačna uloga regionalnog savjeza i da već od 2013. godine 2013. godine, kada usvojimo novi statut, počnemo da finansiramo većinu programa preko regionalnih savjeta. Prvi korak je da u našem statutu to predvidimo. Ne vidim odmah, odmah, ja sad osjetim Zato smo prošli i preprošle godine organizovali ove dane atletike, imali smo priliku da polemišemo, da pričamo, da usvajamo vaše sugestije. Dakle, pravilnike smo usvojili i oni se nalaze na sajtu Atletskog savjeta Srbije. Ja ne vidim tu u čemu je, ne treba čuju. Ne vidim razlog uopšte da, da neko od vas pomisli da neko ovde nekoga hoće da uništi i da neko hoće ovdje da pravi neke grupice i da neka kalkulisanja, a ima ću tamo dva, ovdje tri, ovamo pet, ovamo sedam. Ne. Ne. Ne. Evo ja sad je. To kad se tako jasno. Evo, ali najbolje, znači najveća stavka je bila koje čas su. Evo, evo, ja mislim da sam, da sam dovoljno dobro razjasnio. Znači, evo, svi imate mogućnost da kažete svoje mišljenje, ali ovo što sam vam sada rekao, to je, to je prava i jedina istina praktično će reko klubovi u regionalnom savjezu svoj normativni da predvidjeti kako će se birati predstavnici u, u Palatskoj savjezu. Znači, koliko sam ja shvatio, računica je u pitanju, kažemo pozitivno smisla računica. E, po novom ustrojstvu ćemo morati imati dve skupštine. Svaka ta skupština će da košta, ne znam koliko. Mi možemo da sad predložimo ovu priču koju smo predložili, da svaki član sa jednima, to ne znam ja, ima glas na skupštini. Ovdje ćemo prebaciti tu priču, mislim, bar ja trebam predlažem. Ovdje će klubovi snositi troškove dolaska na, na skupštinu. Jer ovako će skupština biti još jednu da skupljava na, na godišnjem nivou. Znači, čista je računica u ovom smislu. 35 delegata, zapad godišnje košta toliko, a 120 delegata košta četiri puta više. Odakle pare za to? Mislim, teo sam, jer mislim da ovo što si na samom početku rekao, da je vrlo korektno i da je to jedno telo sa 35 ljudi koje može da funkcioniše. I od 35 ljudi će doći 18 i radit će, a od 120 neće doći 63. Kad padne sneg, kiša... 20 će doći 18. Da. A ja. A pripadaju grupovi, znači u okviru regionalnog saveza se dogovaraju svoj narod i žarstvo. u regionu. Svaki region će da raspeljaštvo. Kako, kako njima odgovara. Znači, ja ne, ne kažem, i ja sam ja sam, zato nismo prihvatili, nije prihvaćen prijedlog godine da na pet klubova ide ovaj, jedan nego smatramo da je bolja varianta kombinacija i klubova i registrovanih takmičara. Jer u tom slučaju i centralna Beograd i Vojvodina dolaze ne kažem sada, govorimo o sadašnjem stanju registra klubova, znači po, po centralna Srbija koja ima najveće najveći broj registrnih potrošača 10%, 1 do 29. Tri strukovna, treneri sudije i veterani i o, tri najbolja kluba prema pravilniku upravnog odbora o uspešnosti klubova. Oni se rotiraju na godinu dana, a ostali imaju 24 godine. Ja ne znam, ovo je tamo gospodin, Ovo što ste vi rekli. Naravno da treba uskladiti ove određene stvari tek onda kad budemo se odlučili koji nacrt ćemo da usvojimo. Naravno, ta primjedba vaše u članu 10 piše jedno, a mi predlažemo drugo. I oni u To nije normalno, ne se slažemo. Ali zato smo tu danas, ne da mi mi ovdje kažemo je bit će ovako, a vi da primate glavu. Ja ne bih sazivao ovo sve da sam tako hteo. Nego sam upravo hteo da od vas danas dobijem prave informacije da pred upravni odbor izađemo sa nekim pravim rješenjem i da na skupštinu, kad se pojavimo na skupštini, da usvojimo taj, taj na tuta, a ne da tamo polemišemo i da tamo gubimo vreme. Brankoviću, mi smo se zbog toga i skupili Tako je. Da na skupštini bude čisto kao protokol i da završimo to za pet minuta. I za to ovdje imamo pravo i da kažemo i da komentarišemo i ako i da se svađamo. Tako je da dođemo do zajedničkog rješenja i kad dođemo svi tamo, da budu svi zadovoljni. A možemo da raspravljamo o skupštini, ne bi trebali da raspravljamo. Trebali bi samo da kažemo, svi članovi Atletskog saveza Srbije su članovi skupštine. skupštine. A o upravnom odboru može se pravi tek, tek šema, kliše i ostalo. Znači tu može da se mandatarski sistem, da li ćemo, da li ćemo ovako, da ćemo, tu već može da, da ide. Ali ne treba oduzimati pravo onome koje je na jugu Srbije ili onome koje je na severu Srbije. Znači ne treba, treba i onda se pojavi, ako može doći će, ako ne može. Jedino možemo stavimo 50 plus 1 od članova koji su registrani, vi će tačno znate koji su ti članovi, ako dođu 47, skupština može puno punopravno da radi, da odlučuje i sa time stvar završena. Znači može mirne duše. Ali ne ovako i vode malo, vode i svi počinju da sumnjaju šta se to dešava, nešto se muva ispod žita, počinju se od 90 i nešto, 30 imaju da odlučuju. Onda mi postavimo pitanje šta mi 60 treba da radimo. Koji nećemo, imati teoretsku šansu da dođemo. Teoretsku šansu. Znači ugasit ćemo se. Nećemo se ugasiti, mi ne, mi smo svi ovdje amateri, volonteri, tako da nema problema. Ali nije to to. Jednom da i mi dođemo i da kažemo jednom. A ovoga puta baš upravo to i hoćemo dođemo do najboljih rješenja i da se iznađe nešto. Samo isto vodite računa na exam 56 tačka e, e, stav 8. Obrisano je, gospodine, već drugi put, znači taj stav 8 je obrisan. E, odlično. Pa to treće što kažem. Pa dobro, ja imam ono što je predloženo, nemam šta si prisutno.

Danas je mikrofon počeo skup Darija Srbije. E, vrlo je bitno da Atlantski savjez Srbije može da ima neposredan kontakt sa svojim e, članovima, a to su klubovi, e, regionalni savjezi i druge organizacije koje čine Vrlo je bitno da na osnovu novog zakona sportu koji je zaista malo puno nedumice kod klubova, regionalnih saveza organizacije dođe do određenog pojašnjenja ako može od strane Atlantskog savjeza. To je gospodin Nikolić pokušao u preregistraciji klubova da objasni i da, i da, Ovdje je danas statut koji, koji je bio predmet javne rasprave, negdje je bio organizovan, negdje nije, negdje uspješno, i Atlantski savez Srbije dobio sve primjedbe koji jednako tretira, bez obzira da su oni u okviru zakona o sportu ili su van zakona Mi smo ovdje da, da porazgovaramo o, ras, o javnoj raspravi koja je bila i Atletski savjez Srbije i komisije koja je ovdje, da će svaki predlog koji je, koji je pozitivan za organizaciju atletskog sporta u Srbiji, bez obzira da li je to članstvo u Skupštini, da li je skupština, predlog skupštine koji treba da sačinjava preko regionalnih saveza, svoje predstavnike predlaže i delegacije ili neposredno preko klubova. To, će biti opredeljenje atletski, atletske javnosti, neće biti opredeljenje neke komisije ili nešto. Atletska javnost i svi elementi činioci atletike u Srbiji će od toga će se E, sad, da ćemo mi to dobro loše, atletski činjenici će imati od toga koristiti. Ovdje je na nama sad. Znači, rezultati ali rasprave koji su bili, dobro je što se svi javljaju. Mogu li da pitam Rezikog, ja se izvinjam što sam bila. Pa da li se snima ili stenograf se radi? Aksiću, molim vas, i zamolio bi vas, kad se neko bude javio, da se predstavi i da kaže iz koje organizacije kluba ili organizacije s obzirom da imam ovdje i lica koji organizacije, da mi možemo da pribeležimo, da bi mogli dalje da popričamo sa, sa vama. Znači, ovdje su rezultati javne rasprave. I svi ti rezultati idu kao skup jedan preko komisije, upravnom odboru i upravo odbor će normalno da da zadnju reč za predlog statuta, a finale i e, izglasavanje statuta vršit ćete vi kao članovi skupštine toliko nereda. Ljubiša Gajić, generalni sekretar ASCS. Biću vrlo kratak. Dobili ste primetbe od klubova Apostol Sajdu Centra Srbije. Mi smo jasno i glasno rekli da a, e, ovo sužavanje na 30 delegata ide direktno protiv interesa klubova našeg e, ovaj, regiona, što je najveći i sa najvećim brojem klubova i sa najvećim brojem takmičara i još nešto koje ovdje se zaboravlja. Treba da se gleda kvalitet. Kvalitet ste mi već kao izdvojili sad u ovom predlogu sa tri ta kluba najuspešnija, već smo dobili informaciju glasu iz Beograda, jedan iz Vojvodina. Znači, opet na štetu klubova Savjeza Centralne Srbije i tako smo mi raspravili ovdje u Kragovicu i smo odluke u vezi. to jeste zašto na štetu zato što, evo, pripojezano je tri kluba, vas i Vojvodina, jedan, dva iz Beograda, jedan... Od toga, ko odlučuje o tome ko će biti tri najbolje kluba? Atlantski savez Srbije ili klubovi na takmičenju. Redo je, nije nikakav problem. si kako možeš kažeš na štetu, znači ja ono shvatam, na štetu da su oni, da su oni uticali na vas da vi ne budete, tako? Ne, ne, ne, Klubovi, tako, ja prenosim sad klubova. Ne, ne, dobro, kapiram, ali vi malo Šta je kako ja ne Prenosim ja neko svoje ali ja sam da, iznosim se dogovorili. a da li ja tako mislim, to je druga nema veze. Radi se, znači, dalje, sad sa ovim dalje brojem, kao ovom predlogu skupštine, opet mi koliko dobijemo, 10, 10 nešto puno. Vojvodina dobija 9, Beograd je tako, Kursova, Dvova, jedan tu ima, imaju 10 i tako. Ti kaže da će oni biti svake godine prva tri najbolje. Zašto da razmišljaš da Vožd bude prvi? Slažem se, ali da bude, bude. Nema univerzitetski grad, onda može. Pa nema šanse. Gospodo, znači Aksić je mene pretekao malo sa diskusijom, znači on je i oni je dobio zadatak sa pravničke strane, mi smo na taj nekom komisiju u to pogledali. Znači, naši klubovi smatraju da treba da ostane ovako kako je on upravo rekao. Znači, ako je to 90 klubova, 90 klubova i sve u redu. Znači, nikad nisu svi, svi bili Tako da, i sa te strane, znači, klubovi ASCS-a traže da ostane to kako je ovaj, bilo i ovaj, e, da, bismo, da bi mogli na neki način da učestvuju u radu da Savje Srbije ja isto kažem i čuli smo, čuli smo na tom, tom sastanku da će neki klub da se ugase. Hoće, pre svega, ja znam da će jedan deo klubova da ne stane već 13. aprila godine. Znači, a, u tom smislu imamo neki predlog u vezi ovog pravilnika o licenciranju i tako dalje, koji se znači kasno. Znači, nije to. Ovo sam hteo samo da kažem, će znači, kao stav, zvaničan stav Atletskog savjeza centra Srbije i njegovih klubova, gde skoro svi, e, e, ajde da ne kažem jednoglasno, ali velika većina je bila upravo za ovo što sam rekao. Ništa više. Još nešto samo da zaboravim, izvinjam se. Znači, e, naš naši smo opet odgovarali dalje. Nije nikakva može neki mi nismo rekli, nećemo i godinu. Jednostavno, dajte neki drugi predlog. Ovo nam ne odgovara. Klubovima ona ne odgovara. znači, tri najbolja kluba i da se struktura skupštine menja, ostane Ne, ne, to. Tri kluba u redu, to nije neki Kako nije? Kako sad, evo ti ne kaže. Imaš tamo što je Pismenost je Pismenost je da ste protiv da tri najbolja kluba imaju direktno delegata na skupštinu. Tako je, Gajo ne sve to da kaže. E, I da se protiv, da se menja struktura To se sad nije istina. Znači, nema ništa protiv. Ostavimo da izađemo mi. Evo samo to toga, ne, ako ako ostane neko ali da se muškarno ovdje, kao što smo postavili primjer za veterane, iza i da ste protiv da, da veterani imaju jednog delegata. Znam tako. Gospodine Šivatović, Jovan Šivatović, predsjednik Europskog savjeza. Želim u ime organizacije koja broji 22 kluba da pozdravim dana atletike. I da vam kažem da smo mi u Varskom savjezu Beogradu shvatili ovo kao jedan veoma ozbiljan i delikatan Dakle, u pitanju je donošenje najvažnije akta koji će odrediti budućnost e, atletike u Srbiji i u startu smo smatrali da je sam rok e, za javnu raspravu propisan važećim statutom, da je 30 dana, jako mali i jako kratak, da bi mi mogli da se uključimo na kvalitetan, na kvalitetan način u ovu raspravu. Drugo, u atletici e, nema baš puno u klubovima i organizacijama pravnih pa smo odmah putili primjedbu i očekivali smo da uz e, nacrt novog statuta koji je potreba i koji ističe iz odredba novog zakona o sportu i usaglašavanja, pa slede donošenje statuta na našim regionalnim nivou, pa na nivou klubova, uvijek su APR i tako dalje i tako dalje. Znači, očekuje nas sve kao sportske organizacije jedan zahtjevan i veliki posao, kome nismo svi, sada govorim u ime svih, e, e, dovoljno vični država previše obaveza i previše zahtjeva stavila pred nas. Dakle, s obzirom da je 30 dana, možda ono u statutu piše javna rasprava, s obzirom da smo mi dobili taj nacrt teksta novog statuta, dok je došao do nas, već je prošla jedna četvrtina tog vremenskog perioda, pa smo onda mi brže bolje sazvali hitnu sednicu upravnog odbora, pa smo onda na tom organu a, izjasnili i proučili malo taj dokument i brže bolje opet da bi pratili ovaj rok 30 dana organizovali kvalitetnu javnu raspravu na nivou klubova i strukovnih udruženja u Beogradu. Ja zaista ne znam, niti imam saznanja kako je na teritoriji čitave Srbije i u vašim regionima organizovana javna rasprava, da li uopšte bilo ili nije bilo i koliko ovaj, smo svi temeljno prišli analizi ovog dokumenta, ali mi u Atletskom savjetu Beogradu smo očekivali da ćemo uz tekst e, nacrta novog statuta dobiti i valjana objašnjenja. Kad nešto menjate, morate da date argumentovane razloge da se to meni. Pa smo odmah uputili primetbu i tražili, čisto bi nama bilo lakše da savlačimo tu materiju u klubovima, strukovnim udruženjima i da mi dođemo do kvalitetnom, da damo kvalitetno doprinos ovoj konačnoj verziji, jer pazite, mi zaista krajnje dobronamerno smo se postavili celoj ovoj priči, jer e, statut to je praktično ustav za atletski sport i on treba da naživi naše mandate i da ne traje onoliko koliko traju naši mandati, nego da ga donesemo sada i da se ne menja narednih 15, 20 ili 30 godina. Kažem, zato apelujem na ozbiljnost e, prema ovoj materiji. Znači, ono što smo mi očekivali, a što smo mi uradili prema našim članicama, jeste da u nacrt e, statuta dobijemo obrazloženje šta je to što se menja u novom statutu u odnosu na prethodni, a što je zahtev odredaba zakona o sportu, a šta je to što se menja, a što mi ne moramo da promenimo, a zahteva vreme, ne znam, novi odnosi, do klubova i tako dalje tako dalje. Da bi mogli lakše mi kao atletski klubovi, atletske organizacije da pristupimo toj analizi. I druga stvar, mi e, na toj javnoj raspravi angažovali smo i pravne eksperte, smo uočili dosta pravno-tehničkih, ali i suštinskih. Znači, ima puno tu otvorenih ja, meni se čini da li ova sjednica nije pripremljena na adekvatan način. E, mi smo sve ove primedbe sa vrlo preciznim obrazloženjima dostavili kancelariji sa kojim inače dobro komuniciramo, to za Srbije, i očekivali smo da na ovoj sednici, što ja shvatam to jednu javnu raspravu, na kojoj se nalaze svi predstavnici, relevantni predstavnici Atlantske Srbije, treba da dođemo do usaglašenih ovaj, stavova vezano za ovaj dokument i ta skupština bude svaka jedna kvalitetna i prava skupština. Dakle, mi sad tek na sednici čujemo e, šta je brisano, šta je prihvaćeno i tako da, uz izvinjenje što smo malo zakasnili, možda nismo dobro ovaj, pratili sam tok e, propustili početak e, sednice, zaista nemoguće je da ovako ad hoc kad, kad uđemo u analizu svih ovog članova, pa sad da znamo šta, šta se brisalo, šta se prihvatilo i tako dalje i tako dalje. Znači, kvalitetnija bi rasprava bila mnogo, su mi to dobili na i da onda se kvalitetno pripremimo i da se malo mi se čini da ova rasprava ide kaotično i da ćemo pojesti vreme, a da nećemo doći do kvalitetnih rješenja. Ima ovdje puno otvorenih najbolnije pitanje, i to sam odba rekao o Drakoviću, prave se suštinske promene u, smislu novog strukture slučaja. Stiče se utis. Dakle, mi zaista nemamo ništa protiv. Možemo da idemo na onu široku demokratsku opciju jedan klub, jedan mas, kao što je bilo i do sada. To je demokratično i to je u redu. Ja volim skupštine koje imaju mnogo članova, jer je tu visok stepen demokratičnosti, visok stepen kontrola, a onda je i odgovornost onih koji vode organizaciju već. Kolega lepo iz proporciju ima mali broj članova skupštine, veliki broj članova upravnog odbora. Ako idemo na taj delegatski sistem, ja isto nemam ništa to, gde će biti manje članova skupštine, a gdje će, e, gde će svi biti zastupljeni preko svojih predstavnika ili delegata, onda moramo podržavamo i ona druga tela kao što su izvršni odbor i tako dalje i tako dalje. E, šta hoću da kažem? Stiče se utisak da postoje klubovi prvog i drugog reda. Ja sam član upravnog odbora, a to su kluba prvog reda. I u redu je, ja ovo razumem. Najbolji klubovi, to ne određuje i Grantović, i upravni odbor, nego se rezultatima opet čujem, voduju se discipline, klubovi poput Crvene zvezde, Vojvodine i tako dalje imaju bolje uslove, to mogu i bacačke discipline, imaju tunele zimske, nisu možda svi u ravnopravnom položaju. Znači, postoje argumenti za i protiv, kao i u Tiče se utisak zašto neki klubovi da imaju direktan uh, pristup i direktne predstavnike u, Skupštini, a drugi ne. I sad tu treba da otvorimo raspravu, da valjanu argumentaciju da damo za ovo ovaj ja predlažem, mislim da je to najbolje i najcelishodnije i da ćemo ovaj, brzo rešiti eh, celu ovu priču oko statuta, da idemo član po član, ali ne ovako, ovo se prihvata, ne prihvata, nego da vidimo. Kogod je dao primedbu, kogod je dao amandman, da vi iznesete kao komisija, kao predlagač vaš stav, pa onda da upustimo argumente. Ovdje je većinska atletska Srbija, pa ćemo da vidimo. Ako većina prihvata, ako kažete da naši argumenti, recimo, ne stoje, mi smo dosta ovdje amandmana i da vam kažem, nećemo od njih odustati. I ako neki, neki ćete uvažiti, neki nećete, ako čvrsto stojimo i mislimo da imamo dobru argumentaciju, mi ćemo to zastupati i na skupštini i ćemo na osnovu amandmana da pokušamo da ubedimo većinu da, da dođemo do ono najboljih rešenja. Ja ponavljam, krajnje dobro u pitanju je status, u pitanju je naš atletski ustav. Znači, želimo rješenje koje će da zadovolji sve, koje će na najpravedniji, najpravičniji način da zastupa interese ili da delegira interese cele atletske Da ne bude klubova, da ne bude centralizacije, naprosto, decentralizacije. Druga stvar, što ostavlja dilemu. Mi imamo dilemu odnosno Saveznog Beograda. U redu, možemo da prihvatimo ovo smanjenje članova skupštine, delegatski sistem i tako dalje i tako dalje. Zašto se ostavlja regionalnim savezima, a tako i Atletnom savezu Beograda, da mi sobstvenim aktima propisujemo kako ćemo da delegiramo tih 80 ili koliko nam sleduje već. Ja mislim da će to dovesti do haosa čitavoj teritoriji Srbije, jer ćemo mi u Beogradu to rešiti na jedan način, da će Vojvodina to rešiti na drugi način, da ćete vi dole u centralnoj Srbiji to rešiti na neki treći način i što ulazimo u jednu situaciju koja je magovita i koja može samo da stvara probleme. Statut zato i postoji, da definiše sve najvažnije stvari, a ono ostalo ćemo rešavati pravilno. Malo tu nije jasno, jer ajmo hipotetično. Evo, ja sam čovek koji priznajem, nisam iz pomaže i mnoga su pomoga atletici i volim atletici. Ali može da se desi hipotetički da, da samo nešto nije u redu kao ja imam većinu u upravnom odboru, pa ja mogu da pošaljem na skupštinu 10 članova ili 8 koliko nam pripada, da nijedan nije iznadledan. Da tako? Ako to dopustite vi ne, ili nekom posle Znači, zašto bi igrali? Ajde da propišemo svaku moguću situaciju. Zašto taj statut, recimo, ne predvidi nema veze, možemo i ovako. Mi smo prez ovu demokratičniju opciju jedan klub, jedan glas, svi su zastupljeni, brate mili, ako vodiš klub, ako si sposoban da stvaraš, da imaš atletičare, zašto se tvoj glas ne bi direktno čuo na skupštini? Zašto tebe neko treba da predstavi? Kakve veze ima putnik toške, pa svaki doći na sedmu Drugo, nisam pristalica toga, isto kažete skupština, ajde da se ovdje sve dogovorimo, pa tamo da ide sve glatko, protokolarno, ko ona stara komunistička vremena. Ne. Skupština je najdemokratičnije vrhovno telo, gde svak treba da iznese svoj stav. Kada imate predlog, ubedite nas, nas druge, ostale članove Skupštine, argumentima da je to bolje i za vas i za nas. ja zato predlažem da po tom modelu počnemo da radimo i da krenemo. Član 1 nema primedbi u redu, svi prihvatamo. Član 2, član 3, član 4. Na neki član koji je dao primedbu, da to lepo obrazloži, zašto i kako, mi smo ozbiljno prišli u ovaj tome, tako da ja kao predsjednik neću pričati, pričati načelno, pričati o pravnim pitanjima, ima priča, i da vidimo, da bacimo sve karte na sto, pa da svi zajedno odlučimo i da kažemo, evo mi, ja kažem da vi, povućit ćemo se pred svim argumentima, ako nas ubedite da su neka rešenja bolje. Nikakvog problema, nema nikakve sujeste, mi ne gledamo, da su mi ovde sad najpametniji, da se sad Uh, ali mislim da smo vrlo kvalitetno analizu napravili i da smo dali jedan dokaz to. Ja kažem ovdje u promjeni ovih amandmana ima puno pravno-tehničkih stvari koje čujem i vidim da ste vi ovaj, i uvažili, ali ajde da vidimo samo ono što je suštinsko i bitno, oko to citiranje uh, članstva Skupštine, oko još 3-4 filmana koje su suštinski bitna i važna za, za budućnost organizacije. Dakle, završava time moj predlog da idemo i da skidamo član po član. I doktorskimo argument. pa da vidimo ako, kako ljudi kažu, onda je skupština biti i da to prihvatamo ili da ne prihvatamo. A ne bi volao da bilo ko ima monopol i sad, ne znam, napravimo jednu komisiju od tri, tri člana i ovo sad napravi, nema veze, da svi ljudi. Ja sam pričao sinoć se Đakovićem što to da ne kaže, znači ne postoji nikakav interes, to mi je to jasno rekao sa njegove strane, da nešto se gura, da mora da prođe i mnogo smo vremena potrošili sinoć da pričamo o tome, baš oko je najbolnije tačke, oko strukture skupštine. Ja kažem, e, ovo je i važno da bude ovako, ne, kako kaže većina ljudi, ako, ako većina zastupa stav da bude kao što je bilo do sad, nemam ništa protiv, Dakle, eto, ja hoću da vas iz jednog ličnog razgovora, mogu da to upotrebi, koji nije samo lično, nego i profesionalno, tako, da vas da ne postoji namera onoga ko predlaže da, ne neka zavera i da stoji nešto iza, nego, hajde, evo, ovde je Srbija, hajde da nađemo najbolje rješenje. Hvala. Pa ne znam predloga ako je ovo da prihvatite ili u suštini ja sam htio upravo oko ovih, e, oko ovoga da pričam malo, Gajo nije upravo da nismo decidno to predložili da se ne slažemo sa te prva dva kluba ima, jer ne treba se vraćati u neku blisku prošlost, šta ja znam, pred dve, tri godine, pa smo to stara vlast, još smo raspravljali o tome, malte ne, posvađali se tamo, da li treba da ima ili nema i tada je Skupština jednoglasno Donijeli smo odluku da svaki klub ima po jedan glas. Mislim da, ja ne vidim sada razlog i da treba uopšte o tome da raspravljamo. Koliko, ja ne znam, taj Beograd, da li su, Atletski savez Beograda, da li je isto dao taj predlog, da kažem, velike demokratije, mislim da jeste, koliko sam shvatio, to je dala centralna Srbija, ne znam Vojvodina da li je dala taj predlog ili nije, a, upravo ovaj, o tome, slažem se da možda, da svaki klub, da svi budu jednaki, po članu 10 to stoji Ustav. Ali sad treba malo i realno da pričamo da treba klub koji ima jedno, nastupao sa jednim mlađim pionirom na prvenstvu države i da ima isti glas kao najbolji klub, bilo koji iz Srbije. I to se smatram da ne treba. Ali da bi ispoštovali član 10 ovog statuta, mi treba da napravimo kriterijume koji su minimum da bi postao član Skupštine. A taj minimum znači da bude primenljiv za sve klubove zato i eh, jesu ovakve rasprave, zato i treba da se okupljamo i da, i da diskutujemo i da stvarno posle, posle ove rasprave dođemo do najboljeg rješenja. A verovatno i kad to rješenje budemo napravili, neko će biti nešto To je sasvim prirodno, ne postoji, ne postoji ni jedan statut, eh, ni jedan pravilnik gdje će svi biti zadovoljni. Ima onih koji imaju bolje uslove, ima onih koji imaju lošije uslove. Svega sam se nagledao u ovih nekoliko posljednjih godina. Ja sam prošao većinu Srbije i video u kako teškim uslovima se radi, kako funkcionišu lokalne samouprave i tako dalje. I ja lično sam već nekoliko puta pročitao od početka do kraja ovaj statut i nemam nikakav problem da e, da, i sada uradim član po član s tim što e, su primetbe, primetbe koje smo dobijali i sugestije koje smo dobijali Verujte mi da su vezane maksimum možda za 10 članova ovoga, ovoga statuta. Znači, ima možda e, nekoliko članova gdje je bilo pravopisnih grešaka, gdje je bilo nedefinisanih stvari i tako dalje, koje su poveli u zabludu e, nekoga da pomisli da je neko nešto protiv i tako dalje. Međutim, verujte mi da niko nije imao nikakvu namjeru da bilo kome oduzima bilo kakvo pravo. E, ja bih sada ovo predložio, Dragan, ja sam vi ste zakasnili. Ne, ne, dobro. Gubit ćemo vreme, pošto ima 107 članova. Ja pre... A primetbe samo po... E, ničo, niste došli na početku, niste došli na kraj. I ima 12 ja tu sam... Dobro, taj kraj priče o... Priče o statutu, vaš kako sam ja... Zato favorizuje one u Savetu bezbednosti da ne budu favorizirani govori u upravnom odboru, u skupštini. I reći ono da je 10, član 10, 29, 56, označka 8, sve prihraženo. 10, 29, 10, 10, se uh, pored klubova Regionalni savez i strukovna, 29, 29 se Djeli se kreta se briše, znači ostaje direktor, to smarno. Koji član? 10, 10. Evo, član 10. Član 10 glasi ovako, prihvaćenje. Članovi ASS i njihovo pravo, obaveze i odgovornosti. To je, to je član 10. Članovi ASS su atletski klubovi, regionalni atletski savezi i stručno udruženje iz oblasti atletike. Prihvaćenje. Idemo dalje. Član 29. Znači, svuda gdje je e, direktor Vraća se generalni sekretar. Čekaj, što ne idemo... Nešto je da... Pa imate predlog 13, što ne idete tim predlog koji... 13, Ko ima pre, primetbu na koji član da ide? 13. Atletski klub ostaje član ASS-a ako ima rješenje o registraciji izdat od nadležnih državnih organa, potpiše pristupnicu, uz pristupnicu dostavi statut klubu saglašen sa statutom ASS-a, da izjavu da u cijelini prihvata statut i druga opšta akta ASS, uplati godišnju članarinu u visini utvrđenu odlukom upravnog odbora ASS. Prijem u članstvu ASS potvrđuje upravni odbor ASS. Atletski klub koji je postao član ASS ima pravo i obavezu da učestvuje na takmičenjima u organizaciji ASS. Atletski klub koji u periodu, ovdje je bila polemika, da. atletski klub koji u periodu od jedne godine ne nastupi ni na jednom nacionalnom atletskom takmičenju u Zagrebu, u prvenstvu ili kupu, u bilo kojoj konkurenciji gubi pravo na članstvo u ASS. To smo obrazložili malo pre. Ima 30 i nešto nacionalnih takmičenja, može da nastupi u bilo kojoj kategoriji sa jednim takmičenjem, u bilo kojoj disciplini i da ostane članstvo apelskom to apelskom Dobro, samo da to dodam. Naša je bila da e, ostane da ste ne, ne, da ostane dve godine, idemo sa blažom jer je to interesovatnost sporta da se... Ali, ako ne može, ako u jednoj godini, da nastupi na jednom takmičenju, u jednoj pojedinačnom, će prvenstvo za pionire, sa jednim takmičenjem ako ne nastupi, ne znam čemu je smisla ovoga. Mi smo, mi smo dali predlog da umjesto gubi članstvo, možemo da damo predlog gubi, gubi pravo glasa.

Na jednom nemojte pričati ko je platanski klub, ko to Nemojte pričati tako, tako. I ne tražimo za ikakva Došao sam ovdje istog u savjeza evo imao sam prilike da čujem na kom pravcu je krenula vaša rasprava i vidim da je jedna od najvećih briga to kako će opstati mali, uslovno rečeno, mali klubovi i kako će oni kao ravnopravni članovi Atarskog savjeza Srbije glasati. Mislim da prosto zbog toga što je novi zakon pošto u ranoj fazi primene, verovatno ima vas predviđa jednu stvar, zakon e, postavlja tako stroge kriterijume i uslove za dalji opstanak grad klubova, pogotovo oni koji su klubovi koji učestvuju u sportskim takmičenjima, ja mislim da posle godinu, dve dana u praksi i taj problem nećete imati uopšte. Znači, mnogi klubovi, pa i koji se pominju da imaju znači, jednog takmičara koji je na tom nivou pionirskih takmičenja i neke druge juniorske selekcije, ovaj, jednostavno neće postati. Oni će se, ja mislim, ugasiti sami od sebe, a oni koji su ozbiljni ili oni koji su dovoljno veliki, eh, oni će vrlo lako onda moći da ostvore svoje pravo glasa bilo po ovakvom, bilo po nekom sličnom predlogu U svakom slučaju mislim da to u isto vreme neće biti ni tragedija, zato što to ne znači da će si atletika u tim mestima gdje postoje tim kubovića sa dvoje sportista i oni će imati isto po zakonu sportu mogućnost da se pridruže nekom drugom klubu koji se nalazi ili u njihovom gradu, ili u njihovom regionu, ili na teritoriji njihove opštine i da budu njihova sekcija, podružnica ili neko da na taj način sačuvaju atletsku delatnost na toj teritoriji, a ujedno da njihovi interesi kasnije budu e, predstavljeni kroz skupštinu kako god sastava da skupština bude. Tako da mislim da prosto previše rasprave i previše brige usmereno na to kako će ti najmanji klubovi čiji opstanak stvarno poznati Što se tiče same dileme, znači da li e, da svi budu predstavljeni, kao što je to u trenutno važećem statutu, ili da, da postoji delegatski sistem, mislim da je bez, bez nekog većeg broja informacija o stanju svih klubova teško, teško odlučiti unaprijed reći jedan ili drugi sistem će biti bolji. Ono što je bitno, oba sistema su po novom zakonu sportu dobro. I delegatski i onaj u kome svi članovi glasaju, tako da prosto najbolje da vi sami sagledate gde ste, šta ste, u kom ste stanju i na taj način posle odlučite da li je, da veći interes vaših klubova i vaših sredina da imaju delegate, pa da se onda napravi dobro kako se ti delegati ili da svi budu u Meni se čini da nije prava argumentacija problem troškova, jer u svakom troškovi će biti manji s obzirom da će biti manja klubova. Meni lično kao, kao pravniku isto uvek bliža ta ideja da svi koji su članovi, koji se pominju član članu imaju i pravo glas, Pogotovo ako, ako, si, ako govorimo o jakim Naravno, da li je to izvodilo, vi ćete dati još. Znači, praktično i to je prihvaćen član 30. Idemo dalje, 20, 21. Samo sekund, ovog prođemo. Od ovog člana. Pa Šta ste? Od ovog člana 13. Aha, da, da. Ja vas pozdravljam Živanović iz Zatorskog cerske nacije ovaj, naravno e, radnoj grupi koja je uložila e, trud da uradi ovo, bilo je najteže. Ali molim vas, nemojte se i nas ljutiti što mi želimo da to bude još bolje, tako da sa te strane nas shvatite, a ne da kritikujete. Žao mi je što nije gospodina će prihvaćen predlog, mislim da bi onda brže išlo. Ali evo kad se kod e, člana 13. Budite sigurni da će biti problema zbog ove tačke 5. Koga Ko su članovi skupštine? Ko ima pravo u ime članova e, skupštine i atletskih klubova da donosi ovakve odluke koliki će? Samo skupština. Znači, treba da glasi. Uplati godišnju čarinu u visini utvrđenoj odlukom ne upravnog odbora, nego skupštine atletskog saveza na predlog upravnog odbora. Pazite, treba da desi upravni odbor donese odluku 50.000 dinara. Mi, mi smo članovi atletskog saveza i Atles upravni odbor može da predloži Skupštini i onda ćemo mi na Skupštini doneti odluku o tome. Mislim da bi, ako ovo ne prihvatite, ja vam garantujem da će u praksi biti problemi. Mislim da to piše u zakonskim aktima da vi predstavljate sve članove, da nemate pravo 13 ljudi da donose odluku u ime 100 ljudi, nego skupština delegata spajanje dometa sad nas 13 se skupimo i kažu mi smo odredili tu i tu članarinu. A neće biti dovoljno. Znači doći će preko regionalnih savjeta, preko ostali koji predstavljaju vas klubove i doći Niste ga razumeli. Valjana odluka, ako hoćemo donesemo valjanu odluku, koja može da se sprovodi, pošto je dve, dva procesa, donošenje odluke, kvalitetne odluke i drugi proces sprovodjenje odluke. Ako je odluka doneta loša, ona ne može se sprovediti, pa će naići na taj problem a, kvalitetni kvalitetnija odluka će donesti na skupštinu. Mislim da smo se sa te Da. I molim vas, e, član 8 e, niste rekli da ste prihvatili naš predlog. Kako glasi naslov člana 8? Samo ciljevi. Kako glasi? Samo ciljevi. Ciljevi. Ciljevi. Ali koji su sad ciljevi, ne znam. Svi. A izmakljeno zadaci. Tako je. Pa nisu. Imate li vi recimo cilj recimo, najosnovniji strategijski ciljevi, strategijski proizlaze naravno iz svrhe posla Saveza. Da ima da jedan strategijski cilj da se e, stvaraju, da se stvore vrhunski rezultati, odnosno visoki rezultati takmičarski u svim atlanskim disciplinama, što je veoma bitno. A, a to kažem zato što ćemo naići u sljedećoj raspravi kod izmjena propozicija ću vam objasniti zbog čega je to bitno. Ako postoji strategija, strategijski cilj Atliju Srbije, da je on jedan ja se izvinjam, znači član 8 rešava taj problem s 21, ili strategiju godina za petogodišnji period i za I to se rešava tim dobro, dobro, ali ovdje ne znam, nisam dobio, ne mogu da vam kažem, ali plašim se da nisu pomešani neki zadaci. Da su sve strategije. O tome o tome pogledajte. Da li nisu negdje pomješana i sredstva za sprovođenje tih ciljeva? To ne može zajedno. ne može zajedno. Hvala. Tu je... Znači, kod člana 21 čisto tehničko je grešno. I gospodin Šukin je to primetio. Umesto reći formira, piše prima. I onda je otpada sa ostala reprezentacija. Ja se nadam se to je Tako da je e, ta e, reč izmenjena. Znači, ne formira, nego upravo tako. Može se i apropo toga odmah ide i priče. Tako je vezana za to, član upravnog odbora Regionalnog saveza. Nema straha da će biti previše Regionalnog saveza. Tako da bi postoji ta primjeba odbora. Tako da, da rješavamo bitnije po pitanje. Uh, e, ovo o čemu pričamo što je ono najveća politika su članovi od 31 do 34. Znači, ima e, predlog nacrta, ima diskusija, upravni odbor će e, odlučiti šta će predložiti skupštini odnosno Efesija 34 struktura suština. Znači, to je suština Efesija 34, ta četiri člana koja su u stvari sporna. Ustavno rečeno sporna, a koja pa izazivaju najviše konstrukcijama. E, ali o tome ne možemo mi ovdje sada, nego će upravni odbor, a skupština će odlučiti. Znači, to smo odlaze da rešimo. E, u 29. smo rekli da je izbrisano suda, e, direktor suda u tekstu ide jedan sekretar, u tački 56, e, tačka, 56, tačka se briše, znači to je prihvaćeno, znači sve je to ok. I ostalo jedino, ako mogu da, da kažemo, 12, samo sebi da spiram, od 12, ova 47 tačka koja je diskutabilna meni, ne znam, verifikacija odluka uh, upravnih odbora Trenerske zajednice i Savjezatskih sudija. Ne znam pošto sam ja 12 godina bio generalni sekretar Savjezatske sudije Jugoslavije i Srbije, a kasnije Jugoslavije, mi nismo imali potrebu nikada da nam upravni odbor ni u Hrvatski savjez Srbije ni u upravnom odboru Hrvatski savjez Jugoslavije verifikuje naše odluke izuzev finansijskog dela. Znači, u okviru finansijskog plana Aspoca i Srbije, odnosno Jugoslavije, predviđena su materijalna sredstva za rad sudijske organizacije. I to je nešto čemu smo mi, ne bismo mogli samo sad odluku, pre nego što, odnosno donesemo odluku, ali ne može da se sprovodi dok odgovarajući organ upravnog Hrvatskog savjeza Srbije, odnosno Jugoslavije, ne donese. Znači, ne možemo da stvaramo materijalne obaveze Hrvatskog savjeza Srbije i Jugoslavije. U svim ostalim odlukama smo samostalni. O čemu mi odlučujemo u trenerskoj zajednici ili sudskoj zajednici? O strukovni stvari. Ne očekajte valjda da na sjednici upravnog odbora raspravljaju o imenovanju sudije iz Da li položi ispit ili nije? To sudijska organizacija. Jer je broj pitanja kojima se bavi strukovna organizacija e, specifično i tiče se te strukturne organizacije. Problem je samo u delu financija, pošto oni nisu samostalna pravna lica, nego djeluju u okviru ASKO Saveza Srbije. Da taj finansijski deo je neophodna ovaj, verifikacija, odnosno u okviru finansijskog plana ASKO Saveza, da se e, odluke trenerske, odnosno sudske organizacije verifikuju. Sa, sa ostale zaista ne znam, ne vidim razloga. Ja kažem, 12 godina jednu odluku Eh, savjezanskih sudija nismo davali verifikaciju, jer nije bilo potrebno. Prije imenovanje, unapređenje, jer eh, i sudije i treneri su službeno Licanskog savjeza, u dnevnice prema pravilu Licanskog savjeza, službeno putovanje prema pravilu Licanskog savjeza, putovanje u stranstvo prema ili takmičenja isto prema pravilu Licanskog savjeza, tako da ne vidim razlike. Ima jedan dokument koji ide kasnije sa da... Da li ima potrebe da upravni odbor vrši verifikaciju takvih Ja ne znam, zato sam tu sam stavio drugi diskutabilnosti da Dvoje drugo, dva Izvolite. E, sam da ćemo po predlogu kako je bilo ne znam se da, pa, e, da ćemo ići stavku po stavku rečeno i ićemo e, da preskačemo neke članove, pa i 11, 12 i onda smo preskočili 31, 32, 33, 34, to će vidjeti kako, bit će kako će biti, tako dalje, tako dalje. Ok, je ovo, izvinjavam se na e, konfuzno je, na vašu konfuzno vođenje, ali tako je. Pošto sam prozor da je Atlas Lukarnac poslao među prvima neka tri amandmana, jedan od tih je član 30, ako ispravite ako grešim, jer ovo što piče napamet, 31 i 34 se prišu i zamenjuju članom koji glasi, parafrazirat ću, članovi Skupštine su Atlas klubovi član Vatskog Savjeza Srbije koji u prethodnoj godini imaju najmanje eh, jednu, jednu jednu inicijativu, jednu, jednu To smo rekli. To je bio predlog, eh, da to ne izbacimo, preskačemo, eh, rekao je gospodin Šubatović, rekao je Apsić, Nidžo, Gaja, pominjemo, a to će biti na upravnom odboru, u materijalu, znamo ga svi skoro na imate jedan, jedan statut, ovdje nije je statut dat u materijalu, da to ne preskočimo. I, mislim da je to jedina ključna stvar u svemu ovome da to ne preskoči. Rečeno je da je od strane našeg kluba dat predlog, predlog je takav kako stoji, čisto jasno, kratko, dajmo se dogovoriti jasnije, smo za ovo ili za ono. Otićemo kući, nećemo tako čemu se dogovoriti. U svakom slučaju, veselenje, znači, tako skupštinski materijal, ovo biti na vreme. Imaćete mogućnost da na taj materijal u našoj skupštini podnesete amandman i da se tamo rešava. Znači, mi smo samo pokušali da mnogo toga rešimo pre nego što dođemo na skupština. Naravno da ćemo i na skupštini polemisati oko ovoga e, što upravni odlog bude tamo u Znači, to nema šanse da usvoji neke grupe ljudi i da to neko mora posle da, da provodi. Da se razumemo. Znači, ajmo samo da budemo sada kaže ažurni i da što više ovih tačaka prođemo. Ja sam sad. Znači, Problem 31 do 34 je ključni problem ovdje, a to je to što je O tome ne može ovaj skup dobiti. On može da da mišljenje. To mišljenje, to mišljenje će, naravno, upravni odbor razmatrati i odlučiti. Da li će prihvatiti u predlogu sadašnju varijantu ili će promijeniti. Ja to ne znam šta će odlučiti ja bih samo izvinjati, pošto sam ja član upravnog odbora, a onda je veliki teret na nama kao u upravnom odboru da e, donesemo odluku o tako krupnim pitanjima ako govorimo o članu 31 do 34. Znači, moj predlog, s obzirom da je da smo crpili dva sata, imamo još jedan sat za ovaj deo, ako dobro pratim na ovaj raspored, a, i ja sam to tako razumeo, da mi rešimo ove manje sporne E, manje sporna pucanja, ovako brzo pretrčavajući gdje nema velika stvore. A da ovdje u ovih sat vremena, upravo ovako kako ste vi kolega rekli, otvorimo pitanja od 31 do 34 da čujemo što više ljudi kako razmišljaju i, i kom su rješenju bliži, da bi onda i mi kao članovi upravnog odbora ove organizacije a, mogli da kažemo, e, evo tu su, tu su i tu Snežana, znači Evo vas, znači, ljudi, a ne da, da prevari sa odgovornost na nas, pa posle kaže sutra upravi onda rekao to i to. Evo, ajde sad u ovih sat vremena da otvorimo, ovo su u stvari, ovi drugi članovi više tehnička pitanja. O suštini da pričamo. Od 31 do 34, ja sam tako razumio da se prihvati kako je to, i ovdje da vidimo šta Adelska Srbija misli, kako pa i mi takav, takav, ono, ovaj, trebalo da Ja se izvinjavam, ali moram ponovno. i Zbor. Zbor. Zbor. Član 14. Trebao bi da postoji kriterijum za prijem. Ako imate statut tu ispred vas, pogledajte. Ako kažem u članu 10, samo je ASS jednaki u pravima i obavezama i odgovornostima. A u članu 14 kaže u ASS mogu se po zahtjevu učlaniti organizacije za obavljanje sportske djelatnosti, profesionalna i stručna druženja Savez i druge organizacije, ne znam koje su to druge, koje svojom aktivnošću i djelatnosti napređuju a Atletskog saveza Srbije, odnosno njihovih članova. Pitam, da li tu postoji neki kriterij ko može biti tu čak? Da li postoji? Ako već se predlaže, po meni, po mojoj nekoj trebao bi da postoji kriterij. za prijem u e, članstvo treba da ispunjava, da šije sportsku opremu za atletiku, da ne znam šta još, ali moralo bi nešto, postoji nešto bliže, bliže da odredi taj član. Tko može biti? Ovako možemo da uhvatimo jedno 30-ak 40 privatnika, učlanimo ih po nekom osnovu i ja mogu da budem glavno komandujući kakav savez, kako takmičenje ostalo. Znači tu, dajte, skockajte, tu neki kriteriju koji bi odgovarao. Još nešto, mi sve ovdje pričamo izgleda u vetar, ako se ne vodi zapisnik, scenografski negdje snimak, nešto, mi će se ispričamo lepo, svi smo zadovoljni, otićemo kući, a na skupini ćemo ponovno to isto da pričamo. kaže može se po zahtevu učlaniti, a ovdje kaže članovi ASS. Ako se učlaniva da je član. pa ne piha, Imaju jednaka prava član. Članu Zaviću, stoji član 10. Članovi Atletskog savjeza atletski klubovi. Pa zatim nastavlja. Članovi Atletskog savjeza su jednaki od Zašto? Onda neka se stavi ovdje da nije klub. Neka se stavi ovdje da nije klub. U članu 14. kad se stavi da nisu klubovi, da su neka druga udruženja. Da. A mora tu neki kriterij da se stavi. Nemojte da nema bez kriterija ono učanjujete neko. Po kom osnovu? A inače, po tom članu niko ako je pitanje. To je, je član, je član statuta koji je stari. da nismo menjali. A ne vidi sada, zašto, zašto da sad mi ovdje polemišemo oko toga, imamo mnogo bitnijih ima pravilnik, reguliše se pravilnik ko može biti. si dokument pravilnik. pa neka se doda, znači reguliše se pravilnik. I nema problema. Ali nećemo svi izbjegati. idemo na ove. Idemo na ovo. Pošto je mnogo bitnije. Znači, gospodo dragi, da li smo da li smo za predlog koji sam ja predložio iz razloga koje sam vam naveo? Ne iz razloga, iz osnovnog razloga i jedinog razloga, kao što su se komentarisali neki, e, ne, nije osnova bila jeftinija skupština. Malo to ružno djeluje zato što mi do sada nismo plaćali e, delegatima dolazak, a bilo je skupština koju su imale po 50 ili 50 delegata da su radile, tako? Nego prosto, prosto iz jednog prostog razloga. Da bi te skupštine bile jednostavnije organizovati, koje bi bile operativne i brže donosile odluke, a pritom imale zastupljenost svih regiona. Znači, klubovi bi preko regionalnih saveza imali, imali prostor da dođu na skupštinu. To je bio jedini razlog tog predloga. Ali, ako, opet kažem, svi, svi, želite da i dalje ostane jedan klub koji ispuni ovaj jedan minimum minimuma, a to je jedno učešće u jednoj disciplini na jednom nacionalnom ili klub šampionatu i on ima isto e, glas i ostanemo, i ostanemo što se mene tiče ja bih kao generalni sekretar voleo da naša skupština broji 250 žalba. Ali se plašim, ali se plašim da posle ovog usvajanja zakona o sportu i ovih podzakonskih akata koje nam slede, plašim se da, što gospodin Šuput je malo pre rekao, da nećemo imati tih problema i da možda je pametnije osim svega ovoga što sam dobio od vas i ova radna grupa što je dobila, možda je pametnije da ostavimo stari sistem dok ne vidimo ko će i kako će preživjeti ovu preregistraciju i registraciju APR. Možda grubo ovako e, izlazi sad iz mojih usta, ali da sada ne pravimo ovdje i ne mutimo priču, nego da ovo ostavimo za sljedeću skupštinu posle aprila kada budemo vidjeli i po ovoj e, preregistraciji u APR-u, kada budemo imali ovu novu timu članova, i kada ustanovimo sa ćemo ići, ono što se kaže, u sistem takvičenja i uopšte koliko klubova ćemo raspolagati. Onda, onda ćemo da sedemo i da niko nas neće primoraći, niko nas ne treba da mi ponovo promenimo status sljedeće godine i platimo taj trošak u APR-u, tako, taksu koju sad nećemo platiti, ali Mislim da je to iz svega ovoga što sam čuo, iz svega ovoga što je došlo, da ne remetimo taj neki mir i da ne oduzimamo to neku pravo, makar do aprila. A sad da se potrudimo u naravno svoj nekom vremenskom periodu, da, da što više naših klubova ostane, da se neki možda i ujedine, da bi preživjeli, da bi mogli da se registruju u, u APR-u i da se na to usvesredimo u narednom vremenskom periodu. Da li ste za to? Evo, pogledajte reći. Evo, izvodite. Ja se izvinjam što sam ponovno, ali e, ja bih htio, ako ste spremni da saslušate naše razloge i naš stav, koji zastup Atarske organizacije Beograda, pa da onda na osnovu naših argumenta otvorimo celu ovu Sred toga bih htio da kažem, pošto sam u radni grupi za izradu nacrta i izradu statuta u futbolskom sportu, da je naš stav, čisto radi paralela, u futbolskom sportu upravo na tonu ovoga što je sad i rekao. Znači, menjamo samo ono što su zahtjevi da novog zakona o sportu. A suštinske stvari ne menjamo i ne Zašto? Zato što je opravdana i realna bojazan više se ne registrujemo kao sportske organizacije Ministarstva omladine i sporta, nego u APR-u, Agenciji za privredne registre. Imamo opravdanu bojazan da će gomila klubova koji su godinama u blokadi, gomila klubova koji imaju raznorazne vrste problema, nestati, neće opstati. Prioritet je da vidimo, da sačuvamo te klubove, da ih pomognemo da prežive, a onda ćemo isto tako u aprilu, možda na leto, ići i u izbore i u suštinske promjene vezano za strukturu skupštine i tako Ja bih sad e, samo zamolio da saslušate našu argumentaciju zašto smo mi za ovakvu strukturu skupštine koja je bila do sada, pa vi, ideologi i od komisije da čujemo ovaj, drugu argumentaciju i vrlo rado se povući sa predlogom ukoliko je to prihvatno. Znači, prostor, znači, znači, na neki konkreta u bilo vama, bilo predsedništvo, mislim da je pametnije s opet ovako, neko krenuo, neko krenuo, nema potrebe ako se čuje. To je Pa meni je, u stvari gospodin Šurbatović dodelio dosta nezahvalnu ulogu da izložim našu argumentaciju zašto mislimo da treba da ostane sistem kakav je postoje i do sada, to je struktura Skupštine kako je postojao do sada, e, prosto već deo argumenta je ovde e, na jedan ili drugi način, možda će biti loše da ih ja sve ponavljam, znači, evo, insistirat ćemo na dva. Prvo, zvaničan stav Atletskog saveza Beograda jeste, zvaničan predlog, da znači, ostane dosadašnja odredba i da svi klubovi koji ispune ove uslove i koji su članovi Atletskog Srbije imaju jedan glas. Pre svega, u svakom slučaju, to je najdemokratičnije rešenje u tom slučaju niko neće moći da prigovori da kaže da postoje klubovi prvog ili drugog reda. Drugo, e, to će jednostavno terati ljude da ako žele nešto da urade i ako žele da preuzmu odgovornost, da dođu i da učestvuju u S druge strane, već sam vam pomenuo da će sigurno posle 12. aprila 2012. godine biti mnogo manje klubova, znači ta skupština neće biti za telo, i ono što bih posljednje htio da vam kažem, ako se nismo govorili, to je da morate da budete svjesni da je kasnije dođe do promjene statuta. Niko neće klubovima oduzeti pravo glasa. Oni će biti ti koji će sami odlučiti da li će preći na sistem koji je sada bio predložen. Znači, o tom delegatskom sistemu, iako će predlog doneti odnosno dana, da li ovaj, da neki upravni odbor, o tome će kao razlogu za izmenu i dopunu statuta glasati Skupština. U toj skupštini znači glas će imati svaki klub, pošto takav sistem postoji sada i verovatno će postojati Znači kada bi se i sada odlučivalo o prelasku na novi taj uslovno rečeno sistem, niko drugi ne bi o tome odlučio nego svi klubovi pošto su oni sada članovi skupštine. To bi značilo praktično da, da bi se oni saglasili i da bi uslovno rečeno oni sebi oduzeli pravo glasa za budućnost. Tako da u svakom slučaju da ne treba da postoji strah, da je u svakom slučaju eto nešto, nešto možda primjerenije da se drži do sadašnji sistem, a da se kasnije vidi da li će on uzrokovati neke probleme u radu ili Hvala. Milošac je delegac, mislim da nas ima jako malo, da se to radi taj delegatski sistem, mislim da još uvijek možemo da budemo svi zajedno kao jedna ugovornica, pa jednom godišnje da se vidimo, ako ništa drugo, ovaj, da se malo islađemo od hotela, ali ćemo se bar vidjeti tad, i da je to jedin razlog, znači ne može da kritike niti je bila uspešna, tu se ja pakio iz nekada priče, mislim da se ne znači, da svaki svoje pravo da To je to. Ovaj, a što se tiče ovaj, klubova, da ih će neće što da će imati manji jer onda više neće moći da budu blokadni kao a mali klubovi i onako nisu jer oni nemaju, Znači, svakako posebno malo Thank you.